Baby. Me llevo a tu guacha y no tengo un sope. No alcanza pa' la pilcha y de llanta pinta doper. De profesión artista, turro por deporte. No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce. Nadie hace lo que hago yo. Esto no es cumbia, esto es returno. Estos giles no le meten, no tienen pares moviendo el roquete. Me ofrecen mi contrato, pero la teca no viene. No copian la coreografía, se hacen los delincuentes. Si solo tienen balas cuando no estamos de frente. Ratata, a mí no me matan, soy el matatán. Y tu guacha baja con el tacata, tacata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata. Con ese culo peco le doy tra, tra, tra. Ese culo, pan tacata. yo le doy el paquete, que te movete, vete, su gente, gente, vete, la gente, gente, tua hater, hater, correte, rete, que llegó mi momento. Me llevo a tu guacha y no tengo un sope, no alcanza pa' la pilcha y de llanta pinta topper, de profesión artista, turro por deporte. No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce. Nadie hace lo que hago yo, esto no es cumbia, esto es returrón. Conocido como el jefe del perreo, también del meneo. Dale temblequeo, que te suelto todo cuando yo te veo. Uno novio feo, si me palo pero si tira lo quiebro. Porque somos negros sin botín en el bote. Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla, la. Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla, la. Yo era que los choque, choque, choque, choque, choque. Yo era que los choque, choque, choque, choque, choque. Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla nalga tiembla, la tiembla, la tiembla, la llora que lo choque, choque, choque, choque, choque. Llora que lo choque, choque, choque, choque, choque. Yeah, yeah, yeah, yeah y baby. Es que nos fuimos de la galaxia. Esto es un turreo mítico, ya tú sabes. Alan Gomez